Marie-Pierre hemen isturitzeko asuantarekin gira, eta aixaldi zentroan, isturitzen, lehenbiziko urtea idekitzen dela, egun ontzuri? Egun on. Eta milesker gure galderer eh, iardestea, holako zentro bat, bon, behar berda, lau erriek mutatu dutela zentro hau, mena lehenik nuntik nola abiatu zinuten eh, sortzeko xedea? Bejaz, uh, eh, initu galarik eh, itzulia uh, eh, boskak aintzin. Fengu izan gilararik familien bisitan, uh, Guai, aniz diende kanpoko heldu dira, ez dute familiarik hemen, eta ordean bakantzetako ez dute uh, aurren uh, zaintzeko molderik, nahi zuten, ala, bat. Eta uh, erri guzietan ber esedea zen. Bon, dona Martita, donostirik deia um, eh, irrisarin uh, eh, adiziden, fin, aurrak eh, arat joan ziren, benen emengo aurrek, fin, emengo aurrek ezon baita, istu izara, bon, egia da aurten dikat zentro horiek gehiopa azten dute kanpoko jenderen zat, bai. eta bai. Eta hor dian, be lau errik, egin dugu uh, autua elgarratatu eh, gida eta bon. Mm. Hor eta ziko ditugu erri horiek zoin diren, eh? Bai, uh, aiera, istuditze, donostiri eta donamartiri. Hori da, Beraz, xedea eta elgarretatu ziste, lau herriak eta gero zoin izan dira urratxaka? Bimila lauean eh, hasi gira, dela sortzi hilabete, eta hor dian uh, talde bat montatu gira, haute talde bat. Uh, gero galdeketa bat egin dugu uh, urte undarian, ikusteko uh, lauerrietako familieri eta ikusteko zonbat eh, familia eta aur interesatia ziren gure proiektuaz. Eta ukan ditugu iruten eta lau familia eta euntamabi aur interesatia zirenak eh, parte hartzeko. Ordean, be, errandugu, entxatuko eh, gira, aurten, gure dudazen, aurten edo beste urtean, banan, bon, entxatu gira, aurten uh, muntatzea, eta hori. Mm. Eh, Isturitzeko eskolan gira hemen? Bai, eskola publikoan gira, eh, tipian eh, eskolan, eta, voilà, mm. bai. ust, isturitzen, hau leku hau autatua izan da, edo... Bai, bai e, lau erriek elgarrekin hautatu dugu, zeren eta beste errietan, etzen e, onbeste lekurik, edo barnean, edo kampoan, kampoake... E, Ordean, bon, be, denak, segidan autotu dugu isturitze ez da problemik izan beste herriekin. Odeonako proiektu baten dako, eh, diru statu behar da, dirua behar da atxeman, pentsatzekoa, eh, dosirak mutatu dituzila, diru laguntzak galdein dituzila. Bai, galdein ditugu eh, familia laguntzak utxak laguntzak, eta horiek nahi dituzte erritipiak sustengatu, ordean uh, egia da, horiek familia laguntzak utxak eta departamentuko gazteriaren eta kiloraren zuzendaritzak lagundu, aniz lagundu gehituzte, mm uh, denen uh, eh, zeriteko. Eh, egia erran, aniz paper behar zen egin, eta behar zen jakin nola plantat, auriek denak ingitugu, aniz, aniz bilkura. Mm. Lau erritako talde bat muntatu dugu, eta aniz uh, lan okandugu, horien, uh, mm. bon, uh, laguntza okandugu. Bai. Baimenak behar dira, holako zentro baten irekitzeko? Gogorago izan da, uh, txipien zat. Zeren eta txipien behar dugu PMI, uh, ukan, eta hori gogor izan da, zerien, bon, aurti uh, pientzat, anitz lege bada. Eta, bon, badit, badit, baditugu, zonbait lan txipi egiteko, bon, ez zen txobadagaizke zenen eskola zen, balan beti bertuzte gehiago, ordean uh, entxatu gira, uh, ogoi haur txipi zera badugu, tretsua, zeren logela eta horiek denak behar dira mm-hmm. naituzten bezala egin, ordean, eh, hola. Uh, txipiak eran nahi duzu, ze adin eta iguiti? Uh, azpitik, sei urte azpitik. Ah, bai. bai tipi hauriek dira, euh, ordian, euh, bon, egia da, zomait familia errefasutu euh, e ditugu, zeren eta uh, egunean, ogoi, askifite uh, editen ditugu, eta ordian, zomait familiak ez dute xantzaikukan uh, hartzea, banan, bon, beste urtean ikusiko dugu, edo gehiago galdenen dugu, edo ikusiko hori tipiak sei urte dira, baina, ze somat eh, uh, eh, urtetaik goiti da? Ah, Iru urtetatik eta saiak erte. Ah, ogoi eta gio, orotarat eh, berroita marren dretsua badugu, banan ogoi tipi. Hmm. Milesker, Pantsika, isturitzea iera dona martirita do ostidiko herriek. Plantan eman dute hudauntako aixialdi zentrua, berroita hamar haurentzat, eh, isturitzeko eskolanda hau. Eh, gurekin dugu proiektu hau hurbiletik segitu duen eh, Maripier Kazamajor, isturitzeko asuanta. Erazu gure sola saldia jarraikitzeko, eh, trabak eh, izan dituzue olako proiektu bat eh, pikoan emaiteko? Pizu da? Bai, bai, pizu da, banan bon elgarrikin ginen denak eta egin ditugu. Bon, anitz lan bazen, bada, indugu, bane, bat ziren anitz bilkur, anitz zer, banan ba, egin ditugu. Mm. Bai. Eta beste diru laguntzarik ez duzue eskuratu? Uh... Be, ikusiko dugu, indugu budget previsionel eta familiekin eta euh, familia laguntza kutsarekin eta gero erriek emain dute eh, eh, diru falta dena. Mm, bai. Eta enpleguak ere atxemaiteko eta den dena ere, uh, bon, atxemaiteko gauza bat da, baina dirustatzeko nuntik ateratzen duzu esosa? Hemen aitamek eman dirutik, gero familia laguntza kutsatik eh, eta erriko etxetik. Edu, lau erriko etxen eh, gatik, ganik, eh, okanit, fin, inen ditugu patuko. Alta herrien ahalak joanota gutio direla, diru mailan? alere ateraziste. Bai, atera dugu. Gero uh, eh, erriek uh, eh, emain dute dan bede didua. Eta horren gainean, eh, familia laguntzak kutsak emaiten ditu berreita maust laguntza ordean, bon, ba, normalki emain dute, emain dituzte. ez dituzi ono. Ez ditu, ez ditu. Denak behar ditugu lehenik eh, zenin uh, antzatu, eta gero be, agian okain ditugu. Hmm. Hemen eh, ikusten da, holako zentro batian, behar da, zer nahi josta gailu, zer nahi gauza, horik denak eh, nola bildu dira? Be erosi ditugu, eh, aniz gauza, gauza erosi ditugu, eta gero uh, igorri ditugu ere lau erritako etxeretarat uh, galderak, uh, eh, jendek basim, uh, liburuak edo uh, jauntziak edo aniz gauza, don jendek uh, jostatzeko puskak eta familiek eman dituzte, ere. Mm. Bai. Hori zen, gure esetea zen, ere ez denak erostea, eh? Bai. Eh, rekuperazioan, bai, bi geren bizi maitea gauzer, ez denak eh, erostea. Bai. Oh, Galdaiten du ere familien implikazioa eta herritarren implikazioa ere? Ba, lau herriek, ez dugu problema ekizan, lau herriek implikatu dira, denen, ez da problema ekizan, ez mm. zigarri hontsa algarraitu dugu, eta bai. Mm. Oien zentroak badu, aixaldi zentro honek berezitasun bat, bada pedagogia berezi bat, aurra bere libertatian ustea, e, bo Montessori eta pedagogiak eta horiek denak aipatu ditugu janik irrati hauetan, bo? Bai, bai, bai. Be, gure esedea da hori, e, indugulaik in e, uh, zuzendaria utatu, ikusi dugu horren e, pedagogia hori zela eta gustatu zauko izigarri. Mm. Zer erri, eh, gure erri tipietan, hola bizikida, eskola tipietan, eh, ahondiak okupetzen dira tipitaz, eta, ben, hola, fen guk bai. Eh, Hori, uh... ados zinezten lau erriak gisa hortako pedagogia plantan emaiteko hemen? Bai, ados giren, lau, lau erriak, bai. Mm. Mm. Zuk, uh, ukanditu zu jadaniko, ez dakit, jende batzu, mintatzen burrasoek, eta zer dioten, eta... Bai, ez, eh, guti hono, banan, eh, bon, eh, gure eh, hola bizigira, eskola, gure eskolan hola bizigira deian, donk badakit emengo aitamak ados direla. beti hola izan bizi izan gira, eta bon, ni, fan, eta beste errietan ere, zeren ez ditugu eh, egun aurreko eskolak, eta ordean hola eh, bizigira. Bai. Ah, bai zer eh, ekartzen du eh, lau herrier edo hemengo biziari holako eh, muntadura bat eh, emaitia? Beg, eh, elgar ez hautzea, lehemizikoik, egia da bakotsak bere gure errietan egoiten girela, beste naz, eta ikusi dugu, eh, ben, elgar ez dugu, haute etxeak, aniz haute etxe ere bazen, eta hor dian eh, elgar, elgar dugu, eta ahunt, fin, izi espedientzia ona dugu, bai, bai, bai, bai izi Mm. Eh, lehen eh, beraz eh, esperientzia da edo lehen urtia, zoin dira ondoko urratsak bilduma ina izain da edo nola entzineat joan gauzi? Ba, bilduma ina izain da, ikusteko nola, ben, bai, e, aita, ma, aurrak lehen bizikoik, aurrak uh, konten direnez, gero aitamak eta gero uh, erriko jendeak, eh, ikusiko dugu. Eta agian eh, beste urtean uh, berriz da honok aur gehiago kainditugu. Mm, zuen busetetan sartu beharko dela? Bai, hori, bon, be, autu, autuak berdia egin. Hoai, errietan ez da leheno bezala, edo erribidiak, edo horiek, be, aniz sozial mailean behar da aniz didu orai, erritipietan, eta, bon, be, hola izain da, autu bat, autu batzu berdira egin banan bon, me hola da, kambiatzen dira gauzak. Marie-Pierre eh, Casamajor, eh, beraz istuitzeko asuantazira, ez dakit, eh, azken uh, hizbat, sola uh, hau bururatu baino lehen? Uh, nahi nuke erran, egia, uh, etxeak duela, hori, uh, zentro hori, proiektua ere maiten, banan lau eriek, Eh, parte hartu dutela, uh, anitz uh, eh, bilkuretan eta preparatzeko zeretan, eta hori eskertzen ditut uh, lau egiteako autetxiak, ba, Benen parte hartzea gatik, partikulazki ere, uh, Kristin, isturitzeko idazkaria, zeren anitz alan ukandugu egiteko egite, paperen egiten, eta lau errian arteko... Uh, Uh, arek inditu paper guziak eta ordean uh, lau egitako jende guziak eskartzen ditut. Hmm. Dena den, beharrezkoa zen, bazen galdea? Ba bai, en, beginuen gu erriko etxean dela urte sede bat, uh, errian berian uh, zeritia, banan bon, uh, sobera tipia ginen, ez uai, ben, bai, ene azken aurtipia zen hori uh, egiteko ordean. <laughs> azkenian el, elkarretaratzea dela, indarrik niena? Bai, bai. Eh, Horako errietan? Bai. Egartatzen. Egia da, benen, eh, Azparneko lurraldearen eh, eh, izan zen galdera bat, zomait, eh, diela zomait urte, banan, ez zuten, eh, ez zinela doztu, hor bon, e, erran dugu, begu, eh, zomait errik, egenen dugu zerbait, entxatuko gira zerbaiten egitea, eta bon. Hmm. bon Izi garri konteniz proiektu hori uh, bai, zigarri kontent. Berantegi ote dea oraino eh, bere aurra unat horbila Ez, ez, ez, ez, aita megiten aldi da ono, ordean problema hori bakarra da ogoi etxipi ez ditugula zeriten ahal. Eh, egunaz, banan uh, eh, nahi badin badute, badira zonbeit egun ere, eh, ez ono ogoi uh, aur, banan uh, bediten aldira eta ikusterat, eta zuzendiaren uh, ikusterat, ez da problemaik. Bai. bai. Egun erdika ere martxan da hemen? Ez, ez, egun usua, egun usua bakarrik, egun usua bakarrik eta egiten aldira ez da problemaik. Mila esker zuri. Mila esker zuri.